بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأول الفصل الأول تعريف علم النحو تعريف علم نعم. النحو علم بأصول علم نحوي دارای اصول تعرف بها شناخته می شود اصول احوال اواخر الكلمه الثلاث حالات آخر کلمات سگانه حالات آخر کلمات سگانه سگانه اسم و فعل و حرف اسم و فعل و از چه جهت آخر شناخته میشه من حیث الاعراب والبناء از جهت اعراب و بنا خب اونایی که مبنیند این اصول به ما میگن که آقا مبنی مبنی بر چه هستن اونایی که هم موربن آخرشونو به ما میگه که چه اعرابی دارن و کیفیت ترکیب بعضها مع بعض دیگه چه چیزی رو یاد میده کیفیت ترکیب کلمات با هم دیگر کیفیت ترکیب درست کردن جمله بله, بله. پس این شد تعریف علم و الغرض منه هدف از علم چیست صيانة اللسانی عن الخطأ اللفظی في کلام العرب محفوظ نگه داشتن زبان از خطاهای لفظی در زبان عرب آقا کسی که علم نحو یاد بگیرد دیگه زبانش از خطاهای لفظی چی میشه در امان میماند به جای این که بگه اکل الرجل الطعام یه موقعی نباید بگوید اکل مثلا الرجل الطعام غذا مرد را خورد این نام خیلی کارساز هست و موضوعه موضوع علم نفس الكلمة و والكلام کلمه و جمله کلمه و کلام الفصل الثاني. فصل دوم درس اول الكلمة وأقسامها كلمة وأقسامها شون اینا نقول خوندید بات سريرة رد لفظ وضع لمعنى مفرد كلمة لفظي است که وضع شده برای مفرد معنى زيد بك زربه زيد بكر بک قلم وهي منحصرة في ثلاثة أقسام و بر سه قسم منحصر بر سه قسمه اسم و فعل اسم و فعل و حرف اون سه قسم چه هستن؟ اسم و فعل و حرف چرا منحصر به سه قسمه؟ طول زمانی که انسان ادبیات عرب رو نگاه میکند از این سه حالت خارج نیست لانها خودش میگه برای این که اما الله تدل على معنا فی نفسها برای این که یا دلالت بر معنای نمی کند به تنهایش فهی الحرف پس در این صورت چه هست اون؟ حرف هست او تدل على معنا في نفسها واقترن معناها به احد الازمنه الثلاثه یا دلالت بر معنای میکند به تنهایی و همراه هست معنای آن با یکی از زمانهای سگانه ماضی و مزاره و مستقبل پس مانند ماضی و حال و آینده یکی از زمان ماضی و حال و في اون موقع فهي الفعل فصفنا يعني اگر کلمه به تنهایی معنا داشت و همراه با زمان بود پس فهي الفل فعل هست أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة فهي الاسم يا دلالة بر معناي ميكند بتنهايش ولي همراه با زمان فهي الاسم اون اسم مانند كتاب مانند اتاق مانند دفتر معنی دارند ولی همراه با زبان نیستند برعکس خورد دلالت بر چی میکند گذشته دارد میخورد حال فردا میرود بله الخلاصه خلاصه هر درسی رو در آخرش میآورد النحو علم بقواعد كلام العرب من حيث الاعراب والبناء نحو علمیست با قواعد با قواعد کلام عرب منظور علمی است که قواعد کلام عرب رو داره من حیث الاعراب والبناء از جهت چی؟ قواعدی که مرتبط به اعراب و بنا هستند و فائدته و فائده علم صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام محفوظ نگه داشتن زبان از خطا در كلام والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد کلمه هم لفظ که وضع شده برای معنای مفرد اسئله رو بیاره برای این درس تمرینی نه چون اعرابی ندارد اما برای درس بعدی تمرین آورده که شما باید تمرین ها رو فقط بنویسید اسئله رو در دفتر نیازی نیست اما تمرین ها رو باید نوشت و با مدادی حل کرد که خودمون انشالله در جلسه. بله نیازی نیست اصل داخل دفتر